articolo de José de Paiva Neto, Mensa sano cae spiritualezzo. Hodiau mi reproductas articolon de José de Paiva Neto, directoro presidanto de Ligio de Bonavolo, Lobovo, pricio aperis citie texto mia la dudecvinan de junio de 2019. La articolo estes publicigita in la esperante versio del Reteo de Lobo Vo. Grava esploro de la Instituto de Psichiatrio en la Hospitalo de Clinicoi de la Facultad de Medicino de la Universitat de San Paolo, in San Paolo, Brasil, sub la titolo Mensae Perturboi in Grandegae Urboi, Montris, che tridec procentoi e la examinitae casoi de loggianto in tio cef urbo, cae in ties urb regionu, presentas ia spezan psichiatrian per en la dectu monatoi anto la interviuo. tiu estas signifo plena nombro, quiu meritas cies attenton. Tamen, alia perspectivo igas nin consideri, che parto di tiovi ocasajoi, eble estas miscatalogita kiel perturbo. Oni devas controli ancao la tuton de naturae manifestigioi de spirita sensivezzo misconducata, quio besonas equilibron cae specifan prisorgadon. La programo Conecto Jesuo, de Tovo Bonavolo, paroles cun faculo pri teo temo. Li estas doctoro Julio Peres, clinic psicologo, doctoro pri neuroscienzoi cae conduto in la Instituto de Psicologio de Universitato de San Paulo, quio plenumis postdoctorigian studon en la Centro por Spiritetso cae Menso in la Universitato de Pennsylvania en Usono, cae postdoctorigian studon pri clinic radiologio en Unifesp. Li diris al spectantoi existas tre grava esplor linio, cae al ni tre placas tiu temo, ni laboras tiu sense, tiu celas precise la distingu diagnosum inter spirita criso, tiu inclusivas mediometson, connecton con spiritoi, spiritetson, cae psicosa o caso, nome psichiatria perturbo. Estas tre grave distingi unu situacion disti la alia. Char se iu persono havas mediuman manifestigion, spiritan crison, li ne nepre montros psicosan, psichiatrian situacion. Tamen, se li recevos medicamento in tiu directe, eble li creos historion ian estontan voion psichiatrian sed se tiu individuo effective suferas psicoson, cae ne ricevas medicamenton, tiam la sufero pliigas. Sekve, estas nepre necesse che ni, profesiuloi pri identigu kiui estas la distingueblezoi por tia diagnoso. Tiui vortoi memorigas nin pri la attesto de doctor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcanti, 1831 gis 1900 digna curacisto quo in la decnava iarcento verchis la libron frenesetso sub nova vid puncto psica fisiologia studo quo evidentiges casoin in cioi certae certa mens mal sano havis spiritan causon ie mal alta nivelo contra cio quo necessis alispeza aliro Mia intenso estas montri la speciala naturon de frenesetso sen cerba leso. Starigi fundamentoen por distinga diagnoso inter ambau tipoi. Cae proponi curats remedoin contra otia neconata spezo de frenesetso. Oni do concludas che tiu temo, cune con spiritualetso, estas vere inda jesorgai esploroi sen ia antaujugio. Fine, nis cias, che multo estas ancora studenda. In la campo de neuroscienzo, exemple, ne mancas truoi de necertezzo. Cae multe nombrae pacientoi dependas de tio clopodo, char eble ili suferas pro radicale terapioi, cae tamen la voio devus esti tute alia.